Auscultu cae ripetu. Porzio septec tri. Mi bone conscias, che pli cae pli regas, extrema vetero, en tuta Europo. Bon Austrio ne estis trafita de grandai inundoi au longa secezzo. La iaro ec passis gis nun tre normale. Ricoltoi resultis ec iom pli bonai. Turismo suferis pro iom da pluvo. Dum unu monato en tiu somero. Vidiris che tio ja estas nenio. Set kial vi ciam parolas pri tio? Mi credas che tio nur estas pretexto. Por havi plezuron lau via desiro. Confessu, vi pecis, vi culpas, nun pentu. Vi grave offendis la ex-colleginon. Nun petu pardonon, cae estu sincera. Nur tiel vi povas regaini respecton. Hodiau mi tute nevercis versajoin. Nur nun mi comencis, sed iam tre mal frue. Mi spectas reclamon, sed nur sen la sono la sono trogenus la penso capablon. La candidatino successe respondis. Demandon pri grava scienza problemo. Si gainis per tio tre multe da mono. Si volas el spesi nur parton de tio forcuris la tempo, perdigis la chanzoi. Li ne plu capablis atingi resulton. Li estis malgaia, besonis consolon. Li trovis cin cesia cor amicino. Damagiae insectoi minacis ricolton farmistoi dispruzis protectan solvajon. Cai tio tre helpis, ne estis invado de tiai insectoi dum tiu ci iaro. Mi volas ce esti malferman discuton pri iu ain temo, sen iui limigoi nur estu suffice da cun discutantoi. Sen ne estus tre vigla etoso. Si estis malgaia, cae vere suferis. Si petis pri helpo por sia problemo. Subite aperis tre rava feino. Si milde ridetis la gioia revenis. Mi vidas la bildoin sur granda ecrano. Sed mi nur rigardas per unu oculo. Char mi occupigas pri grava affero. Mi nun concentrigas pri tiu laboro. Li devis silenti. Li timis la punon li estis ia culpa, cae shuldis la monon. Set cion nun fari, li tutte ne ne eblis ignori la situazion. Bon volu for sendici tiun letteron. Gi estas mal dica, cae same mal pesa. Gi devos alveni ancora o post morgao suficias en jetigin en la post Hodiau mi spertis tre belan successon. Mi povis sur la monton en urbo. Tu mal pli da tempo ol kiel cutime. Mi estas pli forta post milda treinado. Mi migris plur foie dum tiu semaino. Unue en sudo, tra karsta peisaggio, cae due en nordo, ce granda rivero, sur stonai montetoi, cun densa arbaro. Mi vere tresciatas autunan migradon, char ofte nun regas tre milda vetero, alternas sur voie sun brilo cae ombro. Mi povas travivi tre belain momentoin.